Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Ježíš po swem zmartwychwstaniu, rano, pierwszy den w tydniu, se zjevil nejdříve Marii Magdalskie, z které kdysi vyhnal siedem złych duchu. Ona szła, a oznamila to tym, kdo obywali z nim, ale teć truchlili a plakali. Ci, gdyż słyszeli, że on żyje, a że ho widziela, to mu nie wierzyli. Potom se w inne podobie zjawił dwiema z nich na cestie, gdyż szli na wękow. Ci se wracili, a oznamili to ostatnim, ale oni im nie wierzyli. Koniecznie se zjawił i jedenacci apostolom, gdyż byli prawie u stolu, a karal je pro jej niewieru, a w serce, że nie wierzyli tym, którzy go spatrzyli wskrzeszonego. A rzekł im, idziecie do całego świata, a chlasajte Ewangelium tworstwu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrze, sestry, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, aby se to wszak nie roznesło między lidami jeszczewice, pochrozimy im, że w tom imenu, iż nie smiei k nikomu mlubić. Zabolali je tedy, a przykazali im, że wobec we imenu Jezisowie nie smiei kazać ani uczyć. Ale Petr a Jan im na to rzekli, suć te sami – zdaje to przed Bochem sprawne, aby są, abychom posłuchali Was, nasz Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Bratře, sestry, jak jsme na tom se svojí vírou? Je mocná, anebo leda byla? Gdyż przyjdą ciężkości i jsme odważni jako Petr a Jan, a nebo spíše vlážní. Petr komentował czteni ze skutku apostolu, a Papież Franciszek papež František nesmilčel víru, przystąpił na kompromis, protože o víře nelze wyjednawat. W dziejach Bożego Lidu wżdycki egzystowało pokuszeni odstranit kołsek wiry. Pokuszeni byt trochę jako wszychni, a nie byt tak moc Rygindni. Pokud však začneme z víry ukrajovat, vyjednávat o víře a tak trochu ji rozprodávat za vychodné nabídky, nastupujemy cestu apostázy, niewierności Panu. Przykład Petra a Jana nam pomacha, dawa nam silu, zduraznił dalej papież. Ale w dziejach cirkwę? egzistují mnozí mučedníci až do dnešní doby. Mučedníky není nutné hledat jenom v katakombách nebo v Koloseu. Žijí dnes a v mnoha zemích. Křesťané jsou pronásledováni pro víru. W niektórych zemích nie mogą nosić krzyżek, a są trestani, pokud tak uczyni. Nasze církev je dnes w 21 stuleci Cirkwi Muczedniku, tych, którzy, jak rzekli Petr a Jan, nie mogą mówić o tym, co widzieli a słyszeli. Współczasne dobie sili pronasledowani chrześcijanu. Chrześcijanie patrzy k najpronasledowaniejszej skupinie społeczności. Proto se w podminkach obecnie rozszerzonego nasilii w sytuacji, gdy nasili przedstawuje także żywotnie prawidło, objawuje wolę chrześcijany zlikwidować. Stale dochodzi k czynom namierzonym konkretnie proti chrześcijanom, którzy przedstawują inną przytomność wedle logiki terroru. Последні свідецтві mamy na Sri Lance. Wira je odliszuje od o owzduszy, w niemż żyj prvním listu svatého Apostola Petra čteme Dost dlouho už jste v minulosti plnili vůli pohánu a žili prostopašně. Dychtili jste po szpatnostech, opijeli jste se, hodowali, pożadali pitki, a oddawali se nedowolenemu uctiwani model. Teď se tomu pochane nemohou wynadziwić, że z nimi już nechyříte a nevrcháte se do stejného bahna jako oni. Proto vám nemohou přijít na jméno, ale budou muset skladat účty tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Bratře, sestry, mučednictví je překlad řeckého slova, které znamená svědectví. Můžeme tak říci, že křesťanová cesta Beda, będę skrze świadectwi Ježišových šlepejich. Aby mu wydal świadectwi, a czastokrat to to świadectwi wyuści położeni własnego żywota. Je nepochopitalny chrześcijan, który neni świadkiem, a nie wydawa świadectwi. My nejsme nejakým nabożeństwem idei, pouchą teologii, krasnych wiec i przykazań, nikoli. Jsme lidem, które nasleduje Jezusa Krista, aby wydawa świadectwi, ale chce wydać świadectwi o Jezusie Chrystu, które niegdy wywercholi położeniem żywota. Polożmy si otasku, jakie je moje świadectwi. Jestem chrześcijanem, który świadczy o Jezusie, anebo jestem jen żadnym czlenem urczytego spolku. Jestem plodny tym, że wydawam świadectwi, a neplodny, neplodný, protože nejsem schopen nechat se Duchem Svatým posunout vpřed ve svém křesťanském povolání. Ježíš svým apoštolům a Petrovi neřekl, poznej mne, nýbrž nasleduj mě.